23.15 vrijeme je za još jedan knjiški doboj. S vama u studiju su Katarina Škrbić i Bojana Guberec. Našu Draganu Stojanović vrijeme je nažalost spriječilo da dođe i bude s nama u studiju, druži se s nama i s vama, ali nije ju spriječilo da pripremi još jedan knjiški dvoboj o kojim se naslovima, odnosno knjigama radi. Poslušajte. 50 nijansi zelene kazališna je komedija premijerno izvedena u ožujku 2013. godine koja do danas puni kazališne dvorane. 50 nijansi zelene predstavlja prvu takozvanu stonersku komediju izvedenu na kazališnim daskama, a mi dijelimo dvije karte za izvedbu u Kulturnom centru Kalvarija ove nedjelje. Na vama je samo da pogodite o kojim je knjigama riječ. Knjige su povezane s naslovom predstave 50 nijansi zelene i jako su, jako popularne. 3, dva, jedan, čitaj. Jamačno su se već u to doba hobiti opismenili i počeli pisati po uzoru na Dunedain, koji su opet mnogo ranije bili naučili tu vještinu od vilenjaka. Došao sam na razgovor s gospodinom Greom, Anastazija Steele umjesto Catherine Cavane. U vrećastom vijencu Bilbo i Gandalf sjedili su uz otvoren prozor u sobici što je gledala na vrt na zapadu. Gospodin Grey će vas primiti za nekoliko trenutaka, da vam uzmem jaknu. Bilbo Baggins e, nazvao je to proslavom, iako je to zapravo bio niz raznovrsnih zabava pod jednom kapom. Dobro, on je veoma privlačan, samouvjeren, sa zapovjednim stavom. Dobro se osjeća u svojoj koži, ali je s druge strane hladni autokrat, koliko god mu maniri bili besprekorni. Prsten jedan da zavlada svima, prsten jedan što traži i seže, prsten jedan da spoji se s njima i u tami ih sveže. Drago mi je što ću stići u smjenu jer ću se usredotočiti na nešto što nema veze s Kristijanom Grejom. Čak ni Golum nije bio do kraja propao. Ana, sviđaš mu se, nema sumnje u to. Tu ti ne mogu pomoći, Sam, tužno će Frodo. Gospođice Stil, veoma mi je drago što vas čujem. Glas mi se promijenio. I sve bi moje traganje bilo uzaludno da mi nije priskočio u pomoć prijatelj. Aragor, najveći svjetski putnik i tragač našega doba. Eto, Došli smo do kraja još jednog knjiškog e, dvoboja. Na vama je samo da pogodite o kojim se to slavnim knjigama radi. Mislim da su knjige jako, jako popularne i da smo bili... E, Dragana je to možda, možda je to bila možda je depresivna. Možda malo prelagano stavila. Vjerojatno je bila depresivna zbog ovog vremena pa je onda rekla ajde, ajde poklonit ćemo, poklonit ćemo da, budemo, da ne budemo mi teške kao vrijeme vani. E, A uljepšat nekom dan. Ja se nadam da ćemo nekom uljepšati dan i da ćemo pokloniti te dvije ulaznice za 50 njance zelene 210777, to je broj na koji možete nazvati. Ne morate čak ni u eter ići. Možda morate, vidjet ćemo kako je Leon raspoloženja. je Dobrog, za Leona baš i nismo sigurni. Ostanite uz program Radija Sove i zovite 210777. Zovite, zovite.